บุ๊กทูยี่สิบ двадцать, двадцать, การสนทนาหนึ่ง легкая беседа один, легкая беседа один, ทำตัวตามสบายค่ะ располагайтесь, располагайтесь, ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะคะ чувствуйте себя как дома, чувствуйте себя как дома, คุณอยากดื่มอะไรคะ что вы будете пить, что вы будете пить, คุณชอบดนตรีไหมคะ вы любите музыку, вы любите музыку, ดิฉันชอบดนตรีคลาสสิกค่ะ я люблю классическую музыку, я люблю классическую музыку, นี่คือซีดีของดิฉันค่ะ вот тут мои компакт-диски, вот тут мои компакт-диски, คุณเล่นเครื่องดนตรีได้ไหมคะ вы играете на каком-нибудь инструменте, вы играете на каком-нибудь инструменте, นี่คือกีตาร์ของดิฉันค่ะ вот моя гитара, вот моя гитара, คุณชอบร้องเพลงไหมคะ вы любите петь, вы любите петь, คุณมีลูกไหมคะ у вас есть дети, у вас есть дети, คุณมีสุนัขไหมคะ у вас есть собака, у вас есть собака, คุณมีแมวไหมคะ у вас есть кошка, у вас есть кошка, นี่คือหนังสือของดิฉัน Вот мои книги. Вот мои книги. ดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ Сейчас я читаю эту книгу. Сейчас я читаю эту книгу. คุณชอบอ่านอะไรคะ Что вы любите читать? Что вы любите читать? คุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมคะ вы любите ходить на концерт, вы любите ходить на концерт, คุณชอบไปดูละครไหมคะ вы любите ходить в театр, вы любите ходить в театр, คุณชอบไปดูโอเปร่าไหมคะ вы любите ходить в оперу, вы любите ходить в оперу.